для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. літаратурная анталогія шаноныя слухачы прапануем ваш увазе старонкі рамана івана мележа людзі на балоце выканаўца артыстка лікапташук Я ўсім сілком пацалаваў Ганну ў шчаку. У той жа момант Ганна так рванулася, што я ўхім ледзь утрымаў яе, але ўсё ж утрымаў. Бачачы, як пацямнеў ад натухі і злосці смуглы твар яе, ён з гордасцю ухмыльнуўся. Ну што, паспрабавала з ім падужацца. Пусці! глянула яна на Яўхіма гарачымі, поўнымі нянавісці вачыма. Калі ён убачыў гэты яе позірк, у Яўхіма раптам як бы паслабілі руки, А можа і праўда пусціць, Можа лепей па-добраму з ёй. Але хто гэта ў куранях з добрых сапраўдных хлопцаў саступаў дзяўчатам і рабіў, як яны хочуць. Ён мужчына, а мужчына ёсць мужчына. Яўхім бачыў, як б'ецца, часта-часта жылку яе на шыі, адчуваў плечы, грудзі, усё яе прухкае, дужае жаданае цела. Яно столькі часу неадольна трывожыла, не давала ні ўдзень ні ўночы спакою. Яўхім столькі трызніў аб гэтай хвіліні. І вось нарэшце Ганна не ў сне ў яве у яго руках. Не, Хоць бы што! а ён не пусціць яе. Я ўсім думаў, што Хайганна знае, што ён такое, што такое яго абдымкі. Другі раз можа будзе мякчэйшае, шанаваць больш стане. Ап'янелы ад яе блізкасці я ўхім жыў цяпер нейкім дзікім шалам, дзікай радасцю сваёй сілы, улады над здабычай. Пусти, пусти, сказала Ганна. Я плюну. Што яна магла яшчэ зрабіць, чым заступіцца за сябе бяссільную перад ім, бачачы, што ён як і раней не паслабляе рук поўныя крыўды злосці на сваю бездапаможнасць, на яго перавагу, Ганна з роспачу нянавісцю плюнула яму ў твар, просто ад харыныя вочы. Я ўсім як бы яго ударылі, тузануўся, гнеўна прахрыпеў: «А, дак ты! І за ўсёй сілы з ярасцю сагнуў яе ў стане і кінуў на траву. Яны ўпалі разам. Ганна, горача дыхаючы, задыхаючыся, спрабавала вырвацца з яго абдымкаў. Яна ўпіралася як магла ў грудзі яму збіраючы ўсю сваю сілу білася адкінуць. Хто б мог падумаць, што яна такая дужая гэтая ганарлівая чарнушка. Распалены злосцю, яе гарачай блізкасцю я ўхім ледзь ледзь мог утрымаць яе. Яухім усё больш шалеў шалеў ад яе блізкасці ад барацьбы з ёю ужо ні аб чым не думаў у галаве быў нейкі гарачы туман у шале барацьбы ён сам не ведаў як гэта здарылася але на момант ён узняў руку каб выцерці вочы чаму яму тады захацелася зрабіць гэта ён і потым зразумець не мог можа быць што вочы туманіў пот у А может, нават пасма чуба упала на іх, ён не мог прыпомніць. Усё было як у трызненне. Ды да як тут успомніць было, калі ў наступны момант здарылася такое, што ўраз забылася на ўсё на свеце. Яўхім управіўся яшчэ заўважыць, як Ганна спрытна выхапіла руку з-пад яго, але апярэдзіць яе не змог. Не змог уцяміць нічога, як нос яго, хрустнуў. Ад болю аж зацяло дыханне. Яухім мімавуль адхіснуўся, Боль сляпіў, ламаў пераносіцу лоб. Ён хапіўся рукамі, спалохана памацаў нос, думаў мо пераламала. Не, нос быў цэлы, але ж боль, боль, які ішоў. Трывожна мацаючы твар, як бы шукаючы, Яухім знайшоў над губамі штосьці ліпкае ішла кроў. Кеп трохі, кеп трохі, дык твар пакалечыла б гадаўка, падумаў яўхім і кідаючыся на зямлю. Яна была ўжо наводдаль. Ганна сядзела на ўколінцах і трымала напагатове сук. Глядзела насцярожана, непадступна, гатовы ускочыць, адбівацца, гатовая, на ўсё. Яўхім заўважыў, што кофта ад пляча да грудзей была разадрана. І Ганна, перахапіўшы Яўхіма ў позірк, прыклала да смуглай голай паскі руку. Ледзь толькі Яўхім варухнуўся, Ганна таксама прыўстала і ўскінула сук. «Ну, падайдзі толькі!» Яўхім адразу абыякова сеў. Трэба ты мне. Ён не хлусіў. Яму і праўда не хацелася ўжо зноў пачынаць валтузню з ёю. Раптам прапала ўсякая цікавасць да Ганны. Як сабаку пятая нага, так ты мне б трэба. Рукі ледзь, небе пераломваў кныр паганы, сказала Ганна засляпіў вочы і лезе жарабец дурны думае што цябе ўсё можна захацелася дак пашукай кабылу а ко мне не лезь Яухім нягледзячы на яе адчуў пагрозлівы позірк але ён прамаўчаў глядзі кохту парваўсю у сяло хоць не паказвайся я б трохі вока б магла мне выбіць адказаў ён Ну, магла б. А ты не лезь. Чым же яна ударыла, а? Прайшло ў Яўхімавай галаве. Сука ў яе не было. Сук яна потым узяла. А, локцем, мабуць. Ніколі не думаў, што так можна ударыць локцем. Як шворнем усё адно. Яўхім падняўся, стаў абтрэсваць зямлю. Травінкі са штаноў, з рукавоў, А Ганна таксама ўжо стаяла, як і раней наводдаль, усё з тым жа сукам. Не лезь, пагардліва скрывіўся Яўхім. Завярсту не падыходзь. Падумаеш, каралева. Каралева не каралева, а ты не лезь. Не е такіх бачыў, сказаў Яўхім. Дык ідзі да етых, ідзі да лепшых. Чаго ж ты лезеш да мяне? і пайду. Па табе думаеш сохнуць буду. Не чакай. Дачакаешся, можа, на тым свеце, адказаў ён. Ну вось і добра. Ну хоць раз. Хоць раз штось разумнае мне сказаў, ускрыкнула Ганна. Яухім, здаецца, мала ўзрадавала гэтая яе пахвала. Ён кінуў абтрэсвацца, выцершы крок, кроў з носа і сказаў злуючыся: "Ну вот, Што ж вы такое чарнушкі? Што ну здзіраце, а? Ну вот што? Што вы перад намі? А вы нішто? Нуль, можна сказаць. Галота дзіравая. Ну вось ідзі да багатых, сказала Ганна. Можа і знойдзеш каралеву. А вось і пайду, дазволу не папытаюся. У глінішчы ў Юравічы пайду, куды захочу пайду. Такога цвету па ўсяму свету і не такіх, як ты. Любая набагацця, як муха на агонь чуеш. Ну ідзі, выбірай, абы толькі ахвота была. Ганна не ўтрывала і падхапіла к пліва. Ахвота ж, здаецца е. Яўхім прамаўчаў, як бы паказваючы, што на ўсякае глупства не хоча звяртаць увагі, І ўсё ж кончыць гаворку тым, што ён толькі што сказаў, здалося яму мала. Няхай не пасміхаецца, не думае, што ўзяла верх, што ён паддаўся ёй адступаецца зусім. А вось захочу, будзеш маёй, пагрозліва сказаў Яўхім. Усё адно не выкруцісься. Ага, спужалася засмяялася раптам Ганна, але адразу ж змоўкла, заўважыўшы, як грозна зірнуў Яўхім. Глядзі, папярэдзіў ён і пайшоў ад яе, важка топчучы траву. Пад вечар мачаха ўбегла гумно, задыханая, раскудлачаная, і яшчэ зварот кінула ўзрушана. Ты чуў? Чарнушка, што падмятаў ток, азірнуўся і спакойна запытаўся. Што? Што? Ён яшчэ пытаецца. Тут усё сяло гудзе. Адзін ты не днаеш, не ведаеш нічога. Сядзіш тут, як сляпая сава. «Дык што такое?» – спытаў Чарнушка. «Ты ж скажы толкам!» «Што? А табе б самому знаць трэба! Дак мне расказаць не мая дачка, твая бацьку! Глядзеў бы лепі, да не пытаўся б!» «Ды можаш ты сказаць па-людску?» – спытаў Чарнушка. «Па-людску! Ай, Божа ж мой! Язык проста не паварочваецца!» Мачыха ледзь не залямантавала. «Я ўхім, карчоў!» «Ганну!» Чаго ты пляцеш? спытаў чарнушка. Пляцеш. Кінь мятлу выйдзе на вуліцу, паслухай, хто дзе стаіць каля плота каля калодзязяў на ўсіх толькі і гаворкі. Адзін ты, як цецярук сядзіш. Чарнушка адразу спахмурнеў і згорбіўся. Калі ў лес памаліны хадзіла, паяснила мачыха. Ты бачыў, якая яна прыйшла бачыў ты цяне цецярук ты гэткі кохта якая была чарнушка слухаў як нямы як у тумані яна здагадалася які дзіўны быў выгляд у ганны так калі вярнулася з лесу і твар узрушаны вочы неспакойныя і чамусьці адводзіла іх у бок старалася трымацца асобна а калі вязала сноп руки як бы не слухаліся то і звязала пагана, ён сказаў ёй, каб перавязала і кофта. Так. Кофта была падраная, ён сам бачыў. Праўда, яна сказала, што засук з нянацку зачапілася, але хіба яна не магла зманіць? А горачка ж гора, залямантавала ціха, каб не чулі злыя людзі чарнушчыка. Яна аднак тут жа перайшла на іншы, рашучы лад. Але хай ён не радуецца корч гэтай руды. Хай не думае, што ён такі багацей, то яму ўсё можна. Мора яму па калена здаецца. Закаецца ён у мяне жыць я не буду. У суд, у суд на яго, у тюрму яго, кныра рудога. А вось у тюрму, у сібер. Ці мог нарэшті нібы ачнуўся і запытаў. А дзе Ганна? Дзедачка? Ганна? Ганна? пайшла по картоплю накопаць. Чарнушка кінуў у куток мятлу, выйшаў з губна і хутка, з неласцівай яму паспешлівасцю рушыў на загуменне, Так што мачыха ледзь упраўлялася за ім. Выйшаўшы ў гумно, запустую згуменную дарогу, чарнушка на другім баку агарода каля самага жардзянога плоту ў першым цёплым поцемку убачыў дзве постаці, што корпаліся на бульбянішчы. Ганна была не адна. Побач стаяла хадоська, але чарнушкам быццам бы не заўважыў хадоську. Усё адно. Нашто ж хаваць, калі ўсе корані гавораць? Ды калі б было і так, што ў сяле ніхто не ведаў бы чарнушка відаць усё роўна, не спыніўся б ад таго, што побач хтосьці чужы. Ён не мог чакаць ні хвіліны. Праўда е то? Грозна стаў ён перад дачкой, якая здзіўлена трымала корч бульбай. А пра што вы гэта, тато? — спытала Ганна. Пра што? Чарнушка неспадзявана абмяк і жаласна скрывіўся, губы яго пакрыўджаныя бездапаможна задрыжалі. Пра што? Хацеў сказаць, але не мог. Замест слоў адно пачулася ў горле паскуднае бульбатанне. На падмогу прыйшла мачыха. Сяло ўсё кажа, што я ўхім карчоў цябе сильнічаў. Бульбяны корч выпаў з ганненых рук. Яна збянтэжа назірнула на хадоську, якая раптам стала як нежывая. Усе знаюць, усё сяло кажа, прыплыло ў галаве ганны. Сільнічаў, Але як жа яна пабялела, хадоська. Сільнічаў кажуць, Няправда? Плёткі ўсё гэта, нарэшце ціха прамовіла Ганна. Бацька нібы не паверыў. Плёткі? Плёткі брэшуць, адказала Ганна. Бацькавы губы перасталі дрыжаць, і ён паспакайнеў. Ну дык, калі так, а кохту? Хто парваў? Не паверыла мачыха. Ну хто не парваў? Толькі не было ў таго. Брэшуць яны, адказала спакойна Ганна. Не было, значыць, спытала мачыха. Брахня, кажу. А можа, ты баішся? Не здалася, як бы пашкадавала, што ўсё аказалася толькі плёткай мачыха. А мо ён пастрашыў, то ты не бойся. Цяпер не тое, што калісь цяпер парыш у дзіўку, дык жаніся не адкручвайся, А не дак перададзім у суд. Чуеш, У суд перададзім. Так прыпаяюць, што на том свеце каецца будзе. Не было, кажу, зноў адказала Ганна. Не было. От бо. Ну што мне бажыцца трэба? Ну, калі не было, то не было, адказаў прымірэнча з палёгкай бацька. Гэтыя словы больш адносіліся ўжо не да ганны да мачыхі. Бацька канчаў прыкрую гаворку: Оось табе ўсё сяло гаворыць. Мала што выдумаюць, калі язык засвярбіць, о, хадзем адсюль. І ён пайшоў па сцежцы гумну ўжо ціха, спакойна, а матчаха ж брыла без ахвоты, як бы не высветліўшы ўсяго. Пасля таго, як яны адышлі, Ганна і хадоська трохі стаялі моўчкі. Ганна успамінала размову з бацькам з мачахай і не магла супакоіцца, ну трэба ж, каб нагаварылі на яе такога сільнічаў. Ахвота ж людзям языкамі плясці. Ну хацеў спрабаваў ды мусіць і цяпер нос свой мацыя, а І ўсё ж, Хоць не вінавата была думаць, што ідзе паўзе пасяле такая слава пра яе было крыўдна. Нібы гразёю ні за што ні пра што апэцкалі. І Ганна раптам заўважыла, што твар у хадузькі вельмі ўзрушаны. Няшчаснай ёй стала шкада канаплянкі. Не было нічога, хадуська. Я ж праўду сказала. А я думала мо, бацькі баіся, вінавата адказала хадоська і ледзь выцюснула. Ну а хто ж? Кохту, хто парваў? А ён корч'еты, адказала Ганна такі чапляўся спытала хадоська ну чапляўся толькі не дабіўся нічога чапляўся хадоська неспадзелкі адвярнулася і закрыла твар далонямі і затрэслася ад плачу ну чаго ты ну чаго ты адказала ганна ну не было ж нічога ну ёй богу не было раўнуеш от дзявачка Не трэба ён мне гэты корч. Падумаеш дабро якое. Бяры яго сабе, калі хочаш. Яна ўжо не ведала, што сказаць, а хадоська не слухала, аж заходзілася ад плачу. Са слязьмі яна раптам і пайшла ад Ганны, не выбіраючы сцежкі, спатыкаючыся на бульбоўніку. Хадоська пералезла цераз плот і ценем пасунулася па по полі. І трэба ж было мне вякнуць, што чапляўся ён, пашкадавала Ганна з трывогай, сочачы за яе постаццю. Абтрэсваючы зямлю, абабіраючы бульбаны з нітак карэнню, Ганна думала то аб тым, якое недарэчнае гэта хадосчына кахання, то найбольш пра непрыемную плётку. Было ці не было гразь гэтай плёткі чула яна надоўга прыліпне. Няхутка не ўсе поверыць, што не было нічога, што я ўхім ды не дабіўся. Паспрабуй дакажы, што няпраўда, будуць гадка посміхацца, Мо абзываць яшчэ будуць, глядзець на яе як на пэцканую. Не сама запэцкалася, дык другія запэцкалі, а гразь, унь яна, ўсё ж на табе. І будзеш з ёю з гэтай гразёю не змыеш. А хто паверыць, той паверыць. Ну а хто не, той не. І няхай не верыць, хто не хоча. Што яна? Жыць не будзе, калі хто будзе думаць пагана. А што ёй жыць не жыць ад дурной плёткі? Як людзі да яе, так і яна да іх. Добра, дык добра, а не, дык не. У яе свой гонар ёсць. Гану взяла лазовую коробку закінула за плечы і цвёрда пайшла сцежка к загуменнай дарозе к гумну к сваёй хаце. Так Абедаваць попусту яна не будзе. Не будзе яна гараваць без віны, яна ж не дурная. А людзі Ну як хто да яе? Так і яна да іх. Але сумная не будзе. Не з такіх. А ўсё ж як яна не хацела трывога не пакідала Ганну. Прымушала глядзець наперад з непакоем і абіражлівы насцярожанасцю. Ужо не так проста, як дагэтуль. Нялёгка і небесклапотна думалася ёй пра тое, што вось раптам хто-небудзь сустрэнецца. А як паглядзець на яе? А як яна на яго? Раней пра гэта яна наогул не думала, а цяпер, падыходзячы к дарозе за гумнамі, нават прыцішала хаду, пачула, хтосьці едзе на кані. І зводдалек яна пазнала. Трэба ж так было здарыцца, ехаў на гузе Васіль. Хвалюючыся Ганна выйшла на дарогу, і пачакала пакуль не пад'едзе. Сустрэчы з Васілём чакала і баялася, ведала, які ён раўнівы, асабліва да Яўхіма. І вось, звесіўшы бусы ногі бялеючы адзежай, Васіль акурат ехаў да яе. Чуў ён? Ці не чуў ён? А калі чуў ці паверыў, Няўжо ён мог паверыць. Шерая Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка Лікапташук.